Maiatzaren bostian boskatuko du Frantziako Asamblada Nazionalak informazioari bruzko lege proietoa, zerbitzu sekretuen lanari kuadro legal baten emaitia da sedea, eta bereziki teknologia berrieri eh, egokitzea, egokitzia, eskubideen defentsa elkartek salatzen dute eskubideen, eta privatutasunaren urratze bat, alean arrea bokata gurekin dugu, goizuntan egunon zuri? Egunon. Eta lehenik, pixka bat, eh, testu inguruan sartzeko, eh, terrorismoaren kontrako borroka eh, hainitz aipatzen da, lege horren inguruan, Charlie Hebdoko ilketen ondorio bat bezala aipatzen aldugu lege hori? Bai hori, estakurutzat hartu dute, e, naiz eta azken e, terrorismoaren aurkako legea joan den e, azaruan boskatoa zuten, bez bi urtetarik e, terrorismoaren aurkako lege bat egiten dute, Eh, frantses parlamentuan eta behaz e, eh, urtarideko atentatu horiek, eh, hilketa horiek e, estakuruz hartuz, hor e, lege bat egiten dute, ez dute eraiten terrorismoaren aurkakoa dela, baina behaz informazio e, bilketaren aldeko legea dela. Kuadro legal bat erraiten da eman nahi zaiola informazio aktivitate hori, gaur egun, zer egiten dute edo zer ez dute egiten al zerbitzu sekret, sekretuak eh, legea den bezala? Um, legearen aurka egiten al dituzte, legearen uh, eh, baimeran ekin ez dute gauza ondirik egiten al. Ez dute, uh, nola erran, eskutatzen al telefono deiak ez dituzte, parkatu, <clears throat> uh, legez eskutatzen al, behaute dudie baten baimena, Baina hori ez dute galdekiten hal, markatu. Uh, zera, xeetasunen biltzeko bakarrik, behar dutuzte frogak aintzinatu dudiari, eta lan, gaur egun egiten duten lana da eh, xeetasun uh, biltzeko, behaz, uh, eh, legezkampo. Bai. Informazio lege hortaz, beraz, zuk zer iritzi duzu? Eh, lege hortaz bon, epaile eta abokatu gehienak bezala, e, ez dut ulertzen nolaz e, onartzen alduten edo boskatzen alduten lege bat, e, judia bastertuz. Hor, e, egiten aldute behaz, egiten aldukete e, entzunketa guziak, e, ordena gailu miaketak, judia bat ema galdegin gabe. E, justiziaren independentziaren kontrako jarrera? Ez dut uste, eh, ez, ez dut uste hola mm, ikusten alela da, e, judia jenatzen alduen norbait bezala ikuste hori, bon ez du, eh, beste, beste zaite sortzen lukete edo beren aldeko judiak, edo zera eh, dudietan bortitzenak direnak eman hor uh, zerbitzu berezi batean. Hori izan da antiterrorismoan hori uh, eh, dudia antiterroristak horiek dira justizian diren uh, bortitzenetaik. E, hor hori olako zeit ere muntatzen altzuten, ez dute hula egiten, dudia apartatzen dute. Mm. sendida justizia munduan ezinezko mugimendu bat horren kontra Bai, zenta e, epaileetan e, ere horren uh, kontrako iritziak agertzen dira. E, epaileak ere horien lege horren aurka agertzen dira, abokatu sendikatak ere. Uh, Eta hor, ez euh, dute, uh, behaz, euh, iduriz, eh, boskatua bali mada huai euh, aipatzen duten bezala, lehen ministroak izendatuko du batzorde bat, batzorde horretan berak autatuko ditu nor ezariko duen edo nor ezariko duen, eta batzorde horrek du, luke, e, eginak izan diren uh, izanen diren uh, behaz uh, e, aktivitateen kontrola. Uh, Baina bat zorde hortan, behaz ez da iduriz epailerik izanen, ez da errekurtsorik izanen, jendeek ez dute uh, errekurtsorik uh, ezartzen ahalko, sekuran entzunak badira edo hoartzen badira, beren bizi pribatuan sartuak direla behaz zerbitzu sekretuak ez, ez du egitzen ala jude baten lana, ustez komisio batek? Uh, ez, ez eta jude batek, lehenik eh, komisione batek uh, administrazioari lotua da, behaz lehen ministroak izendatzen badu, lehen ministroak postutik entzen aldu. Eta ez du, uh, ez da izendatua duen uh, naren aurka joanen. Hor, batzorde batean epaile bat, epaile da. E, eta hua ez da al bere, eh, bere lekutik eta eh, eta behaz errekurtsuak eginez badira bizpairu maila. Bo, e pailearen falta, eh, azpimahatzen duzu justizia munduan, baina uh, pundu hortaz aparte, zoin litaizke uh, pundu nagusiak lege hortan, problema sortzen duten pundu nagusiak? Ebe hori, behaz, uh, eh, judie batek baimen zen duelarik eh, gaur egun, judie eh, batek baimen zen badu, uh, mugikor baten uh, entzutea edo, uh, judiari bertzasko presentatu uh, arazoinak. nahi duzu pertsona horren uh, muikora, uh, entzun eta behar zaio presentatuta eta baimena miten du edo ez du miten. Hor ez daulak horik izanen, hor uh, izanen dira behaz teknologikoki uh, eh, imzikatxer daitzen diren horiek dira uh, tipi batzu ezera eta horiek, tresna horiek grabatzen dituzte, gai dira grabatzeko uh, bere inguruan mintzo diren jende guziak guziak eta internetez eta bai uh, mugikorez. Eta hor, eh, hautatu gabe. behaz hor, uh, izaiten alda uh, eh, inguruan diren komerzanten komerzazioniak, uh, apartamentuetan diren jendeenak, ministro bat badimada ministroarena, denak. Beaz uh, hor, hori uh, epaile batek ez luke hartuko. Eta hor, ez zailo maiten arrazoinik edo xeetasunik zendako behar diren hor diren inguruan jende, hor diren jende guzien Eh, konversazioneak uh, eh, grabatu. Lege horren abia pundua ipatu dugu pixka bat eh, urtagileko atentatuak. Txiadisten kasuan prentxan ateratzen da gehienak segituak direla, sare sozialetako ahemanetan eta abar. Interneteko nabigazio datuak ez direa inteligentzia edo informazio zerbitzuek jadanik eskurat dituzten edo eskuratu dituzten datuak. Bai, datu horiek badituzte e, legezkampo. Lege ez dute eraiten al, uh, gaur egun horien eh, problema, problema bat dute, eh, da, uh, behar balima da epailearen uh, aurrerat uh, eraman norbait, bilduak dituzten xeetasunak ez direla legez bilduak. be uh, epaile batek gaur egun erten aldu, nik uh, froga horiek baztertzen ditut, edo ez, balio gabetzen ditut, ez direlakoan legez Eh, ukanak. Atakatzen alita izke, gaur egun eh, informazio horiek eskuratu dituztenak, gara bidez? Uh, eh, ez, eta ez dira, nola, pertsona be, bezala? Bai, bai. Ik ez da, ez, zen eta gehien bat anonimoak dira. Bez, uh, ez dira zerbitzu sekretuetako uh, zera langileak ezagutzen, beren izenak ez dira sekuran agertzen. Aipatzen gintuen ez, neugriak eh, lanola interneteko informazioaren eh, bilketa egiten alko zutela informazio zerbitzuak, eh, telefonoetako informazioak ere bai, telefonio entzuketak iten alko zituztera. Haren ez da, mm, pixka bat, ahigarria olako lege bat pasaraztea eh, ezkerreko gobernu batek. Uh, alderdi sozialisteko gobernuak. Alderdi sozialisteko gobernuak, bai. bai. beraz, Ba, ez dut uh, alderdi sozialistak egin dituen uh, eh, legeen uh, historikoa eginen hemen. Uh, ez, ni ez, ez nahu estonatzen. Naiz eta uh, gaur ikusten den uh, kuraiarik gabeko politikoak direla gobernuan, zen eta uh, behaz François Hollandek uh, errandu lege hori igoriko zuela boskatuta segidan, uh, eh, behaz kontseidu konstituzionalirat, uh, eh, haiek errandezaten ea konstituzioa errespetatzen duen edo ez duen errespetatzen eta hori litzateke iduriz uh, eh, behaz uh, errepublika untan uh, mila behatzunta beroit geroztik lehen aldia, presidente batek lege bat igoriko duela uh, kontseidu Konstituzio kontseilo konstituzionalea bai, ipatzen zu, konstituzioan eh, sartzen da, zuka ipatzen zionena ostion eh, epaile batek dituela normalki eh, askatasun publikoko aferak uh, bai. bai Bai, horra da, epailea da, sustut, uh, idut, Tanoita artikulua dela. E, epailea da behaz askatasun publikoak begiratzen dituen uh, eta beraz uh, eh, jendea eh, babesten duena uh, estatuaren aurka. Beraz pundu horrek behar luke blokatu kontseilu konstituzionalan? Normal lehan bai hori uh, pentsatzen dugu uh, behaz mailan eta edo epaileen mailan ere epaileen artean hori pentsatzen dute behaz epaile, epaile baten kontrola gabe hori ez duela utziko kontseilu konstituzionalak. Eh, alderdi sozialista aipatzen ginuen, eh, aske doz dela horren inguruan, eskuineko alderdiak ere industrialismo mugitzen horren kontra, ala ere, eh, diputatu horietan, abokaten eh, lanbide aski representatu den lanbide bat da, eh, nola esplika daiteke ez direla hor pixka bat ahotzen horren inguruan? Uh, uste dut lan, lan eskasagatik. E, lege hori presaka presentatua da, presentatu dute eh, ministroen kontseiluan uh, eh, martxuaren Eta gaur, uh, behaz, hilabete bat eterdiren buruan, ez, da posible lantzea, hola kolege bat. Hori deputatuek eta senadorek, ez dute hori behar demezela lantzen al. Behaz, uste dut hori dela, eta geho presioa ere hor dute, ez dute agertu nahi, eta hor berriz helduniz eh, uh, eh, kuraia eskasa. Ez dute agertu nahi, behaz uh, ez direla, borroka antiterrorista, antiterroristoaren uh, alde. Behaz uh, kritika bat emaitea hori ditake agertzea, terroristen alde agertzea. Terrorismoa, haipatu zu, baina zabalkiago aipatzen da mm, kasik bake publikoa eta bake publiko konzeptu hortan eh, sarrita terrorismoa baino gauza gehiago ez? Uh, ordenu publikoa Or, bai, ordenu publikoa eh, bai, ordenu publikoan denak sartzen aldira sartzen aldira be, sindikatak sindikatek deitzen utelaik manifestazione bat edo greba nazional baterat ordenuaren ordenu publikoaren aurka dira terrorismoa ere, eta hor estatu batek sartzen alditu nahi dituen guziak. E, estatu baten helburua da beti uh, gizartea kontrolatzea, hori ez da antzi behar. E, ez, e, eta hori estadua, estaduak badu helburu hori e, edo zoin e, gehiengo politiko izan e, estadu buru. Eh? Konkretuki, imaginatzen algin nuke, sindikalista bat, hauzitan eta hauzian um, ateratzea bere, ez dakit, e-mail batzu edo sare sozialetako um, elkarrizketa batzu? Euh, gaur egun uh, agertzen bada hola eh, lege ez da buskatua, eh, gaur eh, mm. uh, ono. Benen, hola agertzen bada gaur egun ez da uh, judiek balio gabetuko dute eh, uh, egin diren uh, grabaketak eta zen eta legez kanpo litzateke eh, bihar ikusi beharko da bihar uh, legea pastemari badak kontseilu konstituzionaleak uh, eh, onartzen badu lege hori, ikusi beharko da ze, ze rantzun izanen duten uh, epaileak. Pentsatzekoa da, iritzi diferenteak izanen direla e, epaileen artean, eta ikusten halko dela ere, e, hausitegi batzuek onartzea gauza batzu eta beste batzuek ez onartzea. Aipatu zu ez dela oino ahaspasatua, Um, entzun dugu, badira petizioneak eta ebiltzen direnak, eduriz lehen ministroak eunta mila pertsonak zinatu petizionere bat ere errezibitu du. E, Maiatzaren bostetik, eh, bosta arte, izaiten aldira, oinu aldaketak, zuruztaz? aldaketakor uh, eh, emendakinak uh, eh, izaiten aldira, presentatuak edo eh, eta boskatuak. Ben, gero ez dakitea uh, parlamentu kideetan, parlamentuko kideetan izanen den noit uh, emendakinen presentatzeko hori uh, ez dakit. Geo gobernuak beti lege gai hori kentzen aldu gibilerat, benen ez dira ere uste dut hortarikari, eta iduitzen segituko utela, boskatuko utela, eta gero Eh, nola presidenteak erana duen eh, igoriko duela uh, kontseilu konstituzionalari, uh, behaz utziko dute, uh, behaz kontseilu hortako kideak horier uh, uh, uh, er emanen dute ardura, legearen baliezutatzeko ardura. Filipe Aramendi, eh, beste abokatu bat, orginuen eh, dula hilabete pare bat, Macron legea, horzela eh, ere, eta ipatzen zen, bestiak beste, eta tineztela gehiago tokiko hauzitegiari lotuak eh, izanen, konkurentzia sartzen alko zera kanputik zertan da, prezeski Macron lege horiz, gibelerat egin dute, edo beti ikarantzisten? eh, abokatuen aldetik, eh, mementuan eh, eh, konkuren, konkurentzia arriskurik eh, kendua dute, eh, zera eh, diru eh, eh, ez gaituzte, uh, kanpotik etoriko, etoritako diruak ez du, uh, diruarekin ez da, abokatu sozietaterik egiten ahalko, e, dituzte ono sozietateak eh, egiten ahal, hori ere arrisku handi bat eh, ginuen, e, mementuan hori e, utzia dute, baztertua dute, baina uste dut hori berriz etoriko dela, goizo behant berriz sede hori agertuko dute. Alean lagia eskertzen zaitugu, gure galderek uh, ierdetxirik, eta bereziki informazio legea ipatu dugu zurekin goizuntan.